95 di FM. Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Mosi di Panjunan tidur dengan judul Kuburan Angker. Desa Panjunan RT 1 RW 1 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Aku kirim cerita iki berdasarkan pengalaman sing pernah tak alami. Kedadian sing tak alami tahun 2009 winginane pas dina Kamis malam Jumat Legi. Sore-sore aku dikongkon karo makku ndelok berase wong bareng. Soale makku penggaweane kulaan beras, banjur didol meneh nok mbabat. Moh, engko bengi jajal berase wong bareng kae delok oh ya? Apik apa orane? Takoni bereng njaluk nuku piro? Ya ya, Mak. Bengi bar isa aku nyetater sepeda motorku Vis Air ireng kuwi. Banjur aku budal nok bareng. Bareng teko ngarep pasar kali didu, aku petuhan koncoku sing jenenge Anam, karo pendik. Amarga rambuté gimbal kaya gendruwo diceluk horor. Teko ngarep pasar aku diceluk. Aku mendek banjur ditakoki karo Anam. Moh, apa nang ndi kok macak penak tenan. Ku dikongkon makku ndelok brase wong bareng lot. Lah, sesuk wae nak wis. Aku karo kula iki api budal mancing nok gawan jambe lho. Melok gak soalnya nek bengi wae podo galak-galak mo. Ya wis, lek ngono nok bareng sesuk ae aku. Ayo budal rek no. Lah pancing kundi? Pancing kundi lot? Aku gak nggowo e. Alah gampang, ora terus gawe pancing akeh. Iki lho mo, wis tak gawakno ngomes ae tarik melok rewel kowe iki. Ya wis, ayo budal. Motor tak starter. Aku budal dhewean. Sing horor karo kulot goncekan. bareng teko dalan montor kubane bocor perkara kenek tunggak aku misuh-misuh karepku dhewe cangkrik cangkrik banku bocor lho piye ngene iki wis titip nono omahe wong ae lho sesuk parani bengi ngene iki gak ngarah nek tambal ban buka ya wis ya wis banjur aku lanjutno perjalananku nganggo motore horor Yamaha 700 kopel telu motore horor tak setir alon-alon perkoro dalane elek tur watu tok aku wedi nek bocor meneh katik motore horor iki motor tuwek gak iso mlaku banter perjalanan sing tak lakoni saya suwe-suwe sepi amarga daerah kuno sawah tok dadi yo sepi banjur kulot ngomong loh nak tekong enggo-enggoan kae rondok banter yo soalnya kono kuburan sing itu aku wedi mo iya yo aku ya wedi lot Jadi nak kono pernah enek pocongan podo gemblitak nung dalan nih. Tapi motor horor gak iso melayu bahan terirot. E, Wes, balik balik balik maksa selawat dan gak deni. Denny. Dadak no koncoku sing jenengi horor cilik pendek kemaki melete malah sumbar. Alah, karo pocongan ayu weti, Aku wae sing mendino dipetui. Ora gigrek kok malah setane sing weti karo aku. Hehehe. Lah kowe kuwi rajane setan to, Dadi ya ora wedi mestine. Wis wis, aja ngomong wae engko malah diwedeni. Ayo maca ayat kursi ben gak diganggu setan. banjur tak setir tak gas rodok banter. Karpu pas teko kuburan tak gas pol. Senajan motori horor wis tuwa banget, teko ngarep kuburan tak gas malah mati motore mendek jeglek gak iso mlayu. tatri tak pancal terus sik gak gelemekan koncoku horor karo kula tak kon medun banjur tak kon nyurung karo tak tuntun alon-alon pas kuwi aku krungu swara macem-macem enek swara manuk beluk bayi nangis gamelan jowo wong guyu pekikian <laughs> gak ngomong apa-apa sing anam kulot nangis perembik-perembik ngajak mulai ae mo ayo balik ae mo aku wedi tenan lho mo wis kadung teko kene mosok mulih to lot sing mbok wedeni iki apa to lot gak ngarah nek gendruwo ape nguntal dapur anem la nek kandakno aku tak untale dhewe wis aja sumbar or engko mundak dipethuki tenan loh. Bar olehku ngomong mlaku entuk limang jangkah. Dadak nono ngisor wit selubi nenek gendruwo ngadek gede dhuwur. Raine rusak, getih tok, rambuté gak karu-karuan, ngadek ngejejer karo rokokan, matane mencereng. Motor tak gletakno banjur aku mlayu kos-kosan. Sing kanca kuanam kula dadak langsung semaput. Terus tak tulungi, tak gendong, tak buk nono gubuk pinggir sawah. Horor tak pelengak kok gak melok melayu aku. tibake horor cek ngadeg nok ngisor wit slubin sing enek gendruwene mau karo awake kaku nguyoh nok katok perkara temenggengen gak iso obah karo perembik-perembik ngono kok jarene pengin nguntal wedenan banjur aku marani tak gelandang jak melayu mari ngono horor tak umbeni banyu oleh kunggawa teko omah terus horor mari wis gak temenggengen neh mau kuwi apa mo jan wong godi dhuwur matane mendelikmu kuwi mau gendruwo ror potong anem mangkane aja kakean sumbar wis ki piye kula semaput ror mripate ciprati banyu saiti saiti engko tangi banjur kulot raine tak raupi banyu oleh kunggawa mau Gang SEDILUK kulot wis sadar, atiku ayem tenan. Aku karo kanca-kancaku langsung ninggal no gubuk kuwi. Tak lanjut no perjalananku melaku golek panggon kanggo aku mancing. Bareng wis tok pinggir gawan, aku mancing no cedake greng utawa wit pring. Soale kono kuwi panggone akeh iwake. Aku wis mancing no kene ae lot, no kene iwake akeh. Ya wis, kowe aja dadok saka aku ya. Aku wedi mo aja tinggal. Ora ora, wis ndang mancing. Banjur aku goror kulot nguncalno pancing. Aneh, mancing ora kaya biasane. Mbah, enek angin opo. Bengi kuwi aku karo kanca-kancaku mancing entuk akeh tur gedhi-gedhi sampai ada sing tak gowo iki gak ngatasi. Saking kenaken olehku mancing, aku iling nek sepedhae horor keri nok ngarep kuburan mau. Doror, motor mau keri nak ngarep kuburan piye? Alah, benomu, sesuk ae jupuk. Gak ngarah nek sing nyolong motor elek ae kok. Aku mau liwat kono neh. Wedi tenan aku lho, Mu. Ya wis, jupuk sesuk ae. Engko mulih liwat mubeng trutup Mojosari ya yo. Aku ya wedi liwat kuburan mau neh. pas kuwi kok iwak gak gelem nenggak meneh. Tak tinggal nyumet rokok, dadak pancingi kulot ubah ditenggak iwak. Janak nenggak banteri pol, sampai kulot kualan mulai ngungkal pancingi. Sampai pancingi coklek, aku karu horor ngeriwangi batek. Ayo lot, batek sing kenceng senari. Iwak apa iki mo? Iki, iki masa iwak kok nenggaknya banteri pol. Iya, paling iwak hiu. Wis, ngomong ae nang dibatek kene tak riwangi ngungkal senari banjur senar wis tak batek saya minggir minggir dadak no sing tak batek mau raiwak tapi ndas tugel rambuté ruwek-ruwek kaya sepet klopo tur getih tok. Aku karo kancaku mau banjur mlayu karo nggawa sak sing isine iwak oleh kumancing mau. Aku mlayu karo maca selawat karo doa-doa sak isoku. Bengi kuwi ujug-ujug udan deres. Aneh, udane cuma sak gotak tok ngetutno aku mlayu no dhuwurku. Terus aku nok ngisor wit turi pinggir dalan. Pas kuwi antarane jam sijinan. Pas aku ngiyup dadak enek Mbah Salim kenalanku mancing yen. Nakoki aku ngajak mampir no omahe. Aku karo kanca-kancaku manutai. Eh, syukur enek wong gelem nolong. Kowe mek apa to le bengi-bengi udan-udan kok nok kono? Eh, eh, Mbah Salim, aku karo kanca-kancaku mancing nok gawan jambe sisih greng kae. Diwedeni ndase gendruwo, Mbah. Banjur aku karo kanca-kancaku mari teko kene. Ya wis, ayo mampir nang omahku. Istirahat sik ya. Ya ya, Mbah. Matur suwun ya, Mbah. Aku karo kanca-kancaku banjur mlayu ngetut Mbah Salim ngantek teko omah. Aneh. Teko omah Mbah Salim ruame banget, enek tanggapan sindir. Wong-wong padha jagong kabeh. Padahal aku nok dalan mau ora krungu apa-apa. Sepi banget. Lah kok nok kene rame, enek acara koyok ngene. Teko kono banjur aku karo kanca-kancaku dikon lungguh kursi karo dikeki mangan mie ayam karo teh hangat. Aku karo kanca-kancaku mangan ngokol-ngokol saking lesune wetengku. Oleh ku mangan tek separuh, aku ngeti ngarepe omahe Mbah Salim enek motor Yamaha 75 nggone horor. Lho, Ror, kuwi nak montoran, Ror. Lah kok enek kok kono? Iya, Mbah. Lah kok iso ana kene? Piye critane iki? Paling mau ditepok Mbah Salim terus go muleh. Jajal takono Mbah Salim. Jajal takono Mbah Salim. Pas aku golek Mbah Salim nok jero omahe, banjur aku ilang nek Mbah Salim kuwi wis mati perkara kendhat. Anehe, omah sing rame mau dadakno malih dadi kuburan. wong-wong sing padha jagong mau tibake macem jenis bangsa lembut enek pocongan gendruwo demit tuyul lan tetek bengek mi karo teh sing tak pang mau dadi cacing karo getik meja sing tak ngoni, dadak kijinge kuburan Mbah Salim kulot lan horor melayu pol-polan sing anam kulot nangis sae karo gawosak sing isine iwak oleh mancing mau pas aku melayu sempat melengak menggurin dadakno digudak pocongan kabeh sejinah luwih sing horor mlayu nguri dhewe perkara karo nuntun motore perkara aku wis keselen aku mendek sing anam kula tak jak mendek banjur maca-maca doa sak iso-iso ku karo ngenteni horor pas horor teko pocongan mau wis ora enek banjur horor ngajak leren sedilok karo ngeneng-ngeneng kulot singket mau nangis perkara wedi wis lot meneng wis aman setane wis balik iya lot wis ayo mulih aja nangis ae to malah bingungi wong kowe Banjur montore horor tak starter. Alhamdulillah gelemekan. Banjur tak setir. Melaku alon-alon karo ngingeti sepion yang beri ditukno karo pocongan gendruwulan liyo liyane. nyetir karo maca selawat sak isoku. Aku mulih lewat desa tutup njutule teko telon Mojosari. Pas teko telon enek sepeda motor teko etan. Banjur aku ngakar ngalor ngetuk nombor ini. Aneh, sing digoncek no. Sepeda motor ngarep kukui tak sentrongi lampu dadak no gegeri bolong. Kate isini urr karo getih ndrojos koncoku sing tak goncekno padha merem aku wis gak wani ngeti saking wediku gak kaprah banjur motor mau tak salib sadurunge kono kuburan joroto aku krungu swara aneh-aneh gamelan Jawa burung hantu karo swara wong guyu pekikian senajan motor horor gak iso mayu banter aku mlaku alon-alon aneh meneh pas teko ngarep gapura kuburan aku temenggengen motor tak gas gak gelem laku malah mandek jeglek koncoku horor karo anam kulot wis meremai gak wani melek loh moh me opo mandek karo wong wedi to piye moh ayo mlaku aja malah mendek pas kuwi aku wis gak iso omong apa-apa tapi aku jek iso krungu swara-swara aneh dadak gang sediluk enek pendusa miber sing sangkane teko kidul mlebu ana ing jero kuburan sakwise pendusa mau liwat montor horor Yamaha 75 kuwi melayu ngalah-ngalahi motor ninja hantere gak kaprah aku sampe wedi oleh nyetir hancur tak rin aku mendek nok pinggir dalan aku penasaran kene opo motor kok iso melayune tambah banter sing horor karo anam kulot nganti nguyoh nguyoh Kowe mau roh pokak roh, enek pendusa mi berlewat no ngarku buruan mau, Aku ora romo soal mau mripatku tak tutup tangan. Mange mau kowe mendek perkara enek kuwi to. Mendek gundulmu kono. Motorem kuwi jujuk mati dhewe tak gas gak gelem aku, Ji. Mangkane saiki nek liwat kuburan Jaroto kudu ngebel utawa ngelakson. Jagani nek enek bangsa lembut liwat soalnya nek kono sering kedadean kecelakaan. Balan menggok kaya-kaya o kenceng akhire yo nabrak to. Yo yo saiki aku nek liwat nek kono ape ngelakson sik. tapi sepeda merane klaksone mosok ngebel nggo cangkem ta eh iwak oleh mancing mau ndi jajal buka aku tak ndelok banjur aku buka saksing di goa enam kulot aneh sakui sini ora iwak dadakno epek-epek wong sing wis mati horor karo enam kulot melok ndelok langsung wedi pating jelerit. Banjur aku cepet-cepetan nyetater motor. Aneh motor melayuni alon-alon kaya biasa nih. Ura iso banter kaya mau. Aku mikir karo ngingeti sepion. Sak mawis gak eneng. Ilang karpe dewi. Teko umah aku langsung adus turu ngante isuk. Sisoke aku diseneni makku perkara dikongkonok bareng aku malah budal mancing. Aku saiki wis kapok moh mancing nok gawan bengi-bengi neh. Iki kedadian sing pernah tak alami dek tahun rongewu Cerita soko aku, moh si teko desa panjunan kali tidu bersama tim Cimas.